Toms, man blakus ir Andris. Labdien! Un tepat netālu arī Andrejs. Sveiks, Andrej! Labdien! Mums ir arī studijas viešņa, bet to mēs vēl paturēsim nelielā noslēpumā, jo kā katru reizi mēs vēlamies iesākt ar lūkšanu, lai tas, ko mēs izrunājam, lai tas, ko mēs atklājam, ir ar svētību, un tas uh, aizskar mūs tik tālu, cik vien tas mums ir noderīgi un palīdzoši. Andri, es tev lūkšu noskaitīt lūkšanu mūsu raidījuma sākumā. Uh, labdien vēlreiz! Uh, es aicinu visus mūsus dargos un mīļos radio klausītājus un šīs, šī raidījuma klausītājus pievienoties šai lūksnai. Uh, mēs lūksim par šo raidījumu, mēs lūksim par š, par šīm tēmām, par šo sarunu, kas šodien notiks, un aicinu bijis mīļais kungs un dievs. Nāc lūdzu šeit, es mūs klātesoši uh, uzklausī mūsu uh, raidījumu, mūsu tēmas, atver mūsu dargiem un mīļajiem uh, radioklausītājiem arī sirdis, ausis, acis, lai viņi mūs sadzird, lai viņi mūs sajūt, un, un sveitī arī visu Radio Marijas kolektīvu, kā arī mūsu raidījumu vadītājus, un lai šo, šo vakar uh, Dievs ir ar mums visiem, un to mēs lūdzam uh, Tavu mīļā dēlu, Ies Kristus vārdā, amen. Amen. Paldies Tev, Andri. Um, jā, raidījums Tiksim skaidrībā ir veltīts uh, atkarīgiem cilvēkiem un viņu tuviniekiem, bet, protams, arī ikvienam, kurš ir eh, radio Marija frekvencē pieslēdzies, un tāpat kā pārējie raidījumi, mūsu programmā arī šis skan, un eh, tas ir iespējams pateicoties tikai jūsu ziedojumiem par to, kā ziedot jūs, uh, varat atrast informāciju rādījumā arī mājaslapā www.rml.lv slīpsvītra ziedot. Un mūsu šodienas viešņa ir medicīnas doktore, narkoloģe un kognitīva behaviorālā terapeita Ilze Maksima. Labdien, Ilze! Labdien! Mēs pirms, jums, eh, pirms raidījuma ar jums runājām, ka mums tā tematiski saslēdzās kopā jo iepriekšējā raidījumā mēs pieteicām to, ka kopš 6. māja darbi ir uzsācis konsultatīvais tālrunis, eh, kas ir um, paredzēts tam, lai jebkurš Latvijas iedzīvotājs varētu saņemt atbalstu un arī informāciju tajā, kā ārstēt sev aktuālo atkarību. Un šo te konsultatīvo tālruni un tos cilvēkus, kas tam ir otrā pusē, nodrošina veselības centrs Vivendi. Jūs arī esat šī centra narkoloģija. Un, kā jau minēju, arī kognitīva behaviorālā terapeite. Pastāstiet, lūdzu, kā sokas ar šī tālruņa darbību un ko mūsu klausītājiem par to būtu jāzina. Jā, paldies par doto iespēju padalīties um, ar, gan ar domām, pieredzi un sav, saviem darbiem, bet eh, ne tikai saviem, bet arī kolēģu. Un, eh, jāsaka, šis te konsultatīvais tālrunis eh, ir tāds vēsturisks, jau agrīni bija saistīts ar dažādām atkarībām un atkarības profilaksēm. Bet pavisam nesen šis tālrunis vēl bija tikai un vienīgs mēķēšanas konsultatīvais tālrunis, bet tiešām no māja uh, tagad ir paplašinājis šo savu sniedzamo pakalpojumu klāstu un arī sniedz informāciju par alkoholu, narkotiskām vielām, azartspēlēm un līdzatkarību. Un tas ir ļoti labi, ka tomēr šāds tālrunis ir. Šobrīd viņš ir attīstības tādā procesā, nu, jāsaka tā, kolēģu apmācības procesā, bet uh, tomēr tur jau strādā zinoši cilvēki un uh, tas darbojās. Bet katrā ziņā izzinot jau šos jautājumus un, un zvanītāju vēlmes, tad arī sanāks darbojoties komandā, uh, nu, palīdzēt, sniegt vai nu, labāk veidot šo pakalpojumu. Vai ir kaut kāds darba laiks, no cikiem līdz cikiem šis tālrunis strādā? Uh, no 9 līdz uh, 17. Es à, nu, tiešām klasiski darba diena. Jā, jā, jā. Tas varbūt šie darba laiki atbilstoši pieprasījumam kādreiz mainās, bet šis ir tomēr tas, kas kā darbojas. Tātad, dargie klausītāji, es uh, nosaukšu šo tālruni, uh, sagatavojiet savus rakstāmrīkus un skaitļu rinda ir sakojoša. 6, 7, 0, 3, 7, 3, 3, 3. 6, 7, 0, 3, 7, 3, 3, 3. Andri, tu biji jautājums. Jā, es gribēju tā kā mazliet pajautāt, tad, kad jūs, es saprotat, šodien esat tā kā autiņos, bērniņi, jā, ja? attīstaties un kaut kas jau bišķi jau varbūt pat staigājis, ja? un tas darba laiks ir tāds, kāds viņš ir, ir ok, bet vai jums nav tā, kad kaut kādā tuvākā vai tālākā nākotnē viņš paliek par diennakts telefonu, nu, numuru, nu, kur var zvanīt, jo parasti vairāk jau šīs – visādīgas, teiksim, problēmas vai psihozes vai kaut kas tam līdzīgs notiek, kad tā palīdzība ir vajadzīga? Jā, es varu piekrist, ka šī vajadzība varētu būt arī 24 septiņi, uh mhm. -huh. bet uh, šis pakalpojums tiek nodrošināts, jāsaka tā, nu, tā kā no, no valsts, uh mhm. -huh. un šajā gadījumā tas ir kā projekts, kā tāds nepārtraukts pilotu pilot mēģinājums novērtēt, vai uh, ir pieprasījums, kā tas notiek, un vai ir arī speciālisti, kas var nodrošināt šī pakalpojuma nu, teiksim, tā, eksistenci. Tā nav, tā, tas nav ārstniecības telefons, uh mhm. -huh. tas ir konsultatīvais telefons, lai koordinētu palīdzības um, meklēšanu, izpratni par to, kas notiek vai, mm, nu, jāsaka tiešām, kādas ir uh, Eh, kāda vīzija vai kādu plānu tas pats cilvēks var veidot eh, palīdzības eh, meklēšanā, vai arī tuvinieks, jā, kuram veidojas izpratne. Bet nu, tas ir tiešām tā, ka ir um, visbiežāk valsts iestāde, vai šajā gadījumā jā, mm, šis pasūtījums mēģina uh, Um, nu, piedāvāt uh, pakalpojumu, kurš šobrīd vēl neeksistēja. Ja? Mm -hmm. Neeksistē vai principā bija nedaudz izklīdis pa dažādiem šiem te avotiem un šobrīd uh, mēģinot apkopot un mēģinot tomēr stimulēt cilvēkiem meklēt šo palīdzību, jo uh, Nu, godīgi sakot, tomēr tāda mm, pakalpojuma pieejamība ir diezgan ierobežota un apgrūtināta. Un koordinēšana līdz šim bija pašu cilvēku rokās, nu, jāsaka tā, meklējot mājaslapās, meklējot, mm -hmm. apkopojot informāciju, kura nu, būtu jāveido gan speciālistam, jā, gan, gan jādod speciālistam uzklausot pirmās sūdzības vai grūtības, lai cilvēkam saskaroties vai esot šajā uh, atkarībā nebūtu jānodarbojas ar izpēti, ja, piedāvājumu izpēti. Nu, līdz ar to tāpēc ir šis pakalpojums, kuru mēs darinām un radām, un, un jā, es esmu klātesoša, bet tas ir vēl tādā tā tapšanas procesā šobrīd, bet kolēģi strādā jau. Tāpēc autiņos, ja? Nu, <laughs> varbūt atzīt, nevis autiņos, bet uh, džinsu šortos. J ok, jā. Un jā, tad jau jā. būs lietišķais kostīms. <laughs> jā. jā. Ilzi, pastāstiet lūdzu par eh, to, kā jūs nonācāt līdz medicīnas ceļam, par to, ka izvēlējāties šo kā savu profesionālo darbību, un tad kurš bija tas eh, pozitīvā ziņā liktenīgais pagrieziens, kas jūs eh, ievirzīja tieši narkoloģijas specialitātē? Nu, jāsaka tā, tad, kad man bija kādi 5-6 gadi, nezinu, vai, vai ģimenē, nu, gan jau bija ģimenē kādi notikumi vai stāsti par veselības ve grūtībām, problēmām, un es atceros, ka es zīmēju tādu kā vēzi, kur, kurš izplatās, nu, tā, tāds, tāds uz visām pusēm, uz tādiem mm. stariem, un tad es domāju, nē, nu, man šit, ar šitādu te man vajadzētu kaut ko izdarīt, tas nav, Nu, to tā nevar atstāt. Un tad es uh, savā bērnu dārzā izlaidumā, jo man bija uzrakstīts, ka es vēlos kļūt par ķirurģi. Tas bija tāds mans bērnības sapnis, un uh, Man bija ļoti viegli skolas laikā, jo man, ja man jautāja, par ko es kļūšu, es teicu, es zinu, ko es, ko es gribu, es gribu būt ārsts. Protams, karstasinīgais jaunības <laughs> laiks un pārdomas, vai es gribu būt par ķirurģi, tas varbūt deva tādas, tādas nianses, bet es aizgāju studēt medicīnu un, un es zināju, ka es būšu ārsts, tikai es vēl nezināju kāds. Un, un tā ķirurģija man bija mīļa, tīri arī caur šo te mācību procesu, bet uh, jāsaka tā, nu, man arī patika uh, tādas tā šīs tēmas, kuras skāra psiholoģiju, psihoterapiju, tas, filozofiju, Un uh, kaut kā neveļus jau pabeidzot mācību procesu un jau veidojoties šim te rezidentūras laikam, kas arī bija salīdzinoši jauns process, Nu, narkoloģija bija starp tām, kuru, kuru es izvēlējos, padomājot, ka tur ir cilvēki ar fiziskām veselības grūtībām, ar psihiskām veselības grūtībām, ka tur ir tāds plašs lauks, kur darboties, un eh, tomēr tas ir kaut kas onkoloģijai <laughs> līdzīgs. Uh, Un tad uh, citreiz, jā, citreiz domāju, man kādreiz ir jānodarbojas ar ķirurģiju tikai drusku dvēseles virzienā, tad, kad es satiekšu atkarīgo cilvēku. Tikai es jāsaka no savu bērnības sapņiem, es tā tālu neesmu tikus, es esmu tikus tur, kur es gribēju nokļūt. Un es esmu gandarīta, jā, jo man, jā, kā, šķiet, ka kāds palīdz. Kas tas diez varētu būt? <laughs> Uzmini nu. Uzmini nu. nu varbūt to mēs atklāsim rēdījuma gaitā. Jā. Um, vār, vārdu salikums kognitīva behaviorālā terapija ir dzirdēts, bet es domāju mūsu klausītājiem un arī mums šeit studijā nenākt par ļaunu atsvaidzināt uh, savu izpratni par šo terapijas formu. Pastāstiet lūdzu, uh, ko tā sevi ietver un kur ir, tā, kur ir tas derīgums tieši atkarību eh, ārstēšanas griezumā. Jā, nu, šī terapijas forma būtībā ietver sevī divus jēdzienus – izzinošā un uzvedības. Un tā tad uh, izzinošā, uh, kādas ir manas domas, izpratne, informācijas apjoms par nu, jāsaka tā, par, par jebko par maniem procesiem vai par kādas šīs slimības procesu. Uh, un uh, behaviorālā tātad uzvedības, tātad kā es uh, izzinot, saprotot, domājot, kāda ir mana uzvedība vai arī ko es varu šai uzvedībā mainīt. Tātad šī terapija gan skaidro, uh, izglīto, gan arī mēģina mainīt uh, nepalīdzošus tādus uh, Eh, domāšanas eh, virzienus un arī uzvedības virzienus. Un tieši tāpēc atkarībās eh, šī KBT terapija ļoti palīdz, jo pamatā ir šī motivācija, motivācija pārmaiņām, kura var iestāties tikai tad, kad ir skaidrība vai izpratne vai nu, šī cēloņa sakarība cilvēkam pieņemama, saprotama. Un KBT to dara, terapeits to dara, bet ne tikai ar atkarībām, arī ar trauksmēm, depresijām, arī mhm. šeit strādā, jo ir nu, iespēja mainīt tādā īstermiņā tomēr cilvēka izpratni, kas jau nosaka arī, ka mainās viņa uzvedība mhm. uz vēlamo priekš viņa. Es tā sapratu, ja pa runa te gāja par atkarīgiem un par alkoholiķiem, uh, lai ar viņu strādātu pēc šīs metodas, viņam kādu laiku ir jābūt necērušam, jā? Nav obligāti. Nu, es tā kaut kā sapratu. Nē, nē, nē. nē Tas jā. ir, um, uh, šis process ir piemērojams, jāsaka tā, jebkurā brīdī, bet ir jāsaprot, kā, uh, kādi ir tie gaidāmie rezultāti vai tas izpratnes līmenis cilvēkam. Aha, ja? nu, jā. Un tas jau ir tā terapeita nu, kompetence, um, nedoties straujāk un ātrāk uz priekšu vai nedot um, nu, uh, virzienus, kuri šim cilvēkam nav pieņemami. Līdzi, jā. Jā. Jā. Un, jā, tas mans mīļākais izteiciens. Nu, uz ratiem pa priekšu nav jāskrien. Labāk jā. braukt <laughs> tajos ratos. okay, jā. <laughs> jā. Vai es pareizi atceros, ka šī, eh, šis eh, KBT princips parādījās 20. gadsimta 20. 30. gadi vai vēl nedaudz nu, vēlāk? Vēlāk gan, vēlāk, vēlāk jā. gan, jā, bet arī tas nāk tiešām no Amerikas, jā, tāda Sākotnēji nu, diezgan tehniska, tāda algoritmizēta terapijas metode, kurā bija tādas, tādas strikti uzdevumi, kas, kas kā ir jādara. Uh, Bet šobrīd, tad, kad es jau gāju šo apmācības ceļu, un manuprāt, arī kas ir ļoti labi, daudzas psihoterapijas metodes tomēr tā kā saplūst. Viņi tā kā pārklājās, tās skolas varbūt ir dažādas un tā, tās virzības, bet viņas tomēr tā kā savā ziņā savijās, jo runa ir par cilvēku, par principā, individu, par kuru ir stāsts jebkurā terapijas procesā, par viņa jūtām, par viņa domāšanu, par viņa uzvedību, par viņa dzimtas vēsturi, par viņa mm, tagadni, jā, par viņa izvēlēm, par viņa ticību. Un te viss pārklājas. Andrej, varbūt tev ir kāda, kāda, kāda piebilde vai jautājums? Jā, nu, Ja, man ir daudz jautājumu, kuru varbūt man uh, gribētos uh, pajautāt vēlāk, un tādu diezgan, es domāju, specifisku. Un tad, priek, Ā, ah, tad mēs nonāksim kādam, jā, gaitā. Uh, piemēram, par to, kā šobrīd, uh, teiksim, tā objektīvi uh, diagnostējami, uh, no, objektīvi diagnostējamas uh, dažādas narkotikas problēmas un tā tālāk. Uh, Uh, nu, lūk, bet es domāju, ka to mēs pajautāsim otrā daļā. Okay, tad, tad es pierakstu. Andrejs, otrā daļa - diagnosticēšana. Um, Ilze, jūs eh, pieminējāt vienu vārdu salikumu, kas man ļoti iekrita uh, ausīs, un proti dzimtas vēsture. Un kāpēc tas man uh, iekrita ausīs? Tādēļ, ka es uh, pateicoties sociālajiem tīkliem, uh, Uh, mani uzrunāja kāda sieviete, uh, kur izrādās ir mana radiniece. Un viņa uh, mm, šo mūsu radniecību atklāja pateicoties tam, ka, ja nemaldos pirms kādiem gadiem trim, viņa izlasīja vienu grāmatu, arī amerikāņu autora, kurš analizē cilvēka, nu, teiksim, psiholoģisko ainu un kā to ietekmē viņa uh, ģimenes uh, vēsture. Un tad viņi sāka studēt jau uh, arī vēlāk tādu speciālu metodi, kur varbūt tagad es nenosaukšu, bet tas nav tik svarīgi. Un, un tā mēs aizrunājāmies par to, ka jā, šī te, dzimtas mm, pētniecība, ja tā var teikt, tā, to sakņu izzināšana eh, jā, dod par cilvēku, nu, atklāja par viņu tādus nu, likumsakarības vai kaut kādas cēloņsakarības, ja tā mēs varam teikt. Kā jūs savā profesionālajā pieredzē redzat šo aspektu un cik jūs to izmantojat? Pastāstiet plašāk. Jā, es piekrītu, jo tas ir ļoti svarīgi Un, ja mēs ejam kaut vai no šīs atkarības definīcijas, tā ir biopsihosociāla slimība. Tad šī bioloģiskā komponente pirmkārt nosaka ģenētisko materiālu, kas man piedzimstot tiek iedots un ko es iegūstu no senčiem, kas nav mana izvēle, bet man ar to būs jārēķinās visu manu mūžu, man viņi jāsaprot. Tas var būt tāds medicīnisks redzējums, bet tomēr ļoti liela daļa no 20-25% um, um, um, veselības nosaka tomēr šī ģenētiskā informācija. Uh, psihiskās veselības. Līdz ar to, ja te ir atkarības, diemžēl tas riska procents, ka man tā atkarība var attīstīties, aug pat 40, 60, nu, dažreiz ir vēl vairāk. Līdz ar to jau papētot dzimtas koku un izzinot un saprotot, kādas uh, kāda dzīve vai lietošanas paradumi ir bijuši ģimenē, es tomēr varu secināt, ko man darīt, nedarīt, jā, kā man attiekties pret jebkādu veidu piedāvājumu. Tas ir viens. Un otra lieta jau šajā gadījumā dzimta ģimenes stāvoklis vai dzimtas tāds emocionālais stāvoklis vai tā attieksme, cieņpilna, mīloša vai nu, vardarbīga, kāda nu, tā varētu būt un bijusi, veido jau šo psihosociālo platformu tam, ja arī manī ir šie riski vai kaut kādas determinantes ar risku pozīciju, vai tām būs iespēja uh, attīstīties nelabvēlīgā virzienā. Jo jā, arī iedzimtība ir nelabvēlīga, bet vide, kurā tas bērns aug, ir labvēlīgāka. Tas darbojās kā aizsargfaktors. Ja diemžēl gan tā iedzimtība, gan vide, kurā tas bērns attīstās, ir nelabvēlīga, tad diemžēl tas risks tikai pieaug. Mm -hmm. Un tāpēc tai dzimtai un nu, tam, kā kā vispār tiek mācīts tikt uh, pāri problēmām, uh, kam uzticēties, uh, kā paust savas emocijas, nu, to jau mēs iemācāmies savā ģimenē, savā dzimtā. Hēlingera metode. Esat tādu dzirdējusi? Būs, bet es nemācīšu tā. tā ne, nē, es vienkārši komentēt. tā atradu mm -hmm. to, to, to pētnieku, kurš izstrādāja jā, jā, šo te, um, jo mm, vēl ātri nobeidzot šo mm, tematu, tā man jauniegūtā radiniece, viņa mm, stāstīja, ka, ka cilvēki e, ļoti e, nu, liels pieprasījums ir mm, tādi semināri tiek organizēti, e, kur tiek nu, stāstīts par tām metodēm, kas ir jāņem vērā, arī praktiskā ziņā, tur, kur meklēt arhīvus, arī starptaut, nu, arī tīmeklī, piemēram, ir šīs datu bāzes, kuras, protams, liela daļa ir uh, maksas informācija, bet arī no brīvpieejas resursiem var sākt nu, to ainu likt kopā un redzēt šo, šīs ietekmes uh, um, nu, atzarus. Pirms Andris uzdod jautājumu, es tikai atgādināšu klausītājiem, ka šis ir raidījums Tiksim skaidrībā, un pie mums šodien viesojas mm, narkoloģi un kognitīva behaviorālā terapeita Ilza Maksima. Andri, ko tu gribēji jautāt? Es gribēju gan jautāt, gan arī teikt, ka, protams, katram bērnam divos, trijos gados pasaule sākās viņa ģimenē, un tā kā kārtība ir ģimenē, tā viņš domā ir visās ģimenēs, visā pasaulē. Un ja tajā ģimenē notiek agresija, tad viņam jāiemācās izdzīvot šajā ģimenē, jo sajūts ir – bailes, nu, visa tā buķete, un bērns iemācās, jo viņam ir jāizdzīvo, nemies viņu tur neaizsargā, un tad tur tie bērni ir tādi, vai viņi paliek slinki, vai viņi melo, vai tā tālāk, un tas, kas ir ceļš uz, uz atkarību, kas iedod, kad, kad sākumā kaut kādu brīvības sajūtu, kas noņem to visu nost, jā. Uh, un, un tad man ir jautājums, uh, uh, kādas ir jūsu domas par pusceļu mājām, par Minnesotas programmām, jo tas, ko jūs esat izmācījusies un šodien sākat pasniegt un tā tālāk šī, vai tos nu, nevajadzētu arī, uh, nu, es esmu tā kā pazīstams ar Minnesotas programmu, ja, uh, likt šajās pusceļu mājās un programmās iekšā, kur man liekas, es arī pusceļu mājas ļoti labi arī esmu zinu, man liekas, ka tas tur ļoti viss iederētos, viss, tas, tas, tas jūs tas jaunais. Mm -hmm. Nu, es teiktu visu cienu kolēģiem, kas darbojās un pietiekami agrīni ievies šīs Minnesotas programmas mūsu valsts narkoloģiskā pakalpojuma spektrā, jo Savā ziņā tiešām tas ir uh, kaut kas uh, ļoti vērtīgs, kam iet cauri. Uh, iet cauri, pirmkārt, nu, ja Minnesotas programma, tad tā ir tā stacionārā psihoterapija, kurā ir darbs gan ar profesionāļu komandu, gan arī ar citiem grupas locekļiem, kas ir ļoti svarīgi mm -hmm. atkarīgajiem. Just uh, līdzīgi cietušu cilvēku uh, plecu, kas ļauj gan, gan saprot, atteikt līdz mielēm, uh, gan arī nu, savā ziņā kopā veidojas cerība, jo kādam izdodas. Mhm. Un, un ta, tas ir tas, kur varbūt šī Minnesotas programma startē uz to ar šo starta kapitālu, dodot uh, iespēju nu, tālāk attīstīt pakalpojumu. Un pusceļu mājas nu, visbiežāk jau tomēr šim uh, šai ligāji pakļauti cilvēki ar uh, nu, dažādu šo. Uh, uh, dzīves gājumu, un uh, tas izmisums dažreiz ir gana liels un nav cilvēku, ar ko būt kopā, uz ko paļauties. Un man, manuprāt, šī sociālā vide, kur viņi dzīvo, kā tas ir, uh, ir ārkārtīgi svarīgi, lai viņi neatgrieztos tajā lietošanā, kas ir uh, Nu, protams, viņas ar ministros programmu nevar salīdzināt, bet jebkurā gadījumā viņi ir labāk nekā nekas. Protams. Jā, un, un, un ja runā par Minnesotas programmu, tad es, diev, es divreiz, es tur kādreiz pats esmu bijis kā pacients, jā, un pēc tam es tur strādāju pēc pieciem gadiem, un, un arī puseļu mājās, un man tas tad tā bija viss ir zinām un pazīstam, un, un, un tāpēc es tā brīnos, jo es šodien nelietoju 25 gadus, un, un, un man ļoti svarīgi cilvēkiem palīdzēt, un, un, un tā tālāk, un es tā domāju, kāpēc, nu tā, mūsu Latviju. Nu, nesaražot tas Minnesotas programmas, jo viņas palīdz, ja? Protams, ka ne visiem, bet kāds nu, tas Minnesotas programmas tiek šodien ārā, ja? Kāds pēc kādu laiku, varbūt par ko mēs nezinām, ja? Viņš to, ko viņš tur ir saņēmis, viņā varbūt sāk strādāt pēc divu gadu, ja? Par ko mēs neviens nezinām, ja? Kaut kā tam līdzīgi. Nu, te es varētu varbūt kā piebildi līdzīgi kā arī psihiskās veselības terapijā un, un uh, profesionāli iesaista tajā, līdzīgi arī narkoloģijā, bieži vien ir stigmas ierobežojumi kaut kāda, nu, tāda uh, dabiska reakcija izvairīties no šī, ja, lai to kaut kādā veidā iesaistītos, un to speciālistu īsti daudz nemaz nav, lai varētu mm -hmm. to mhm. pakalpojumu attīstīt. Un īstenībā lielākais jautājums ir finansējums. Nu, jo, nu, kā vienmēr. Kā vienmēr, jo šajā gadījumā nu, narkoloģija, diemžēl, nu, jāsaka, gan no speciālistu viedokļa, gan uh, pakalpojumu piemības ziņā ir tikusi ierobežota, mazināta, mazināta un mazināta. Līdz ar to uh, ne interesē vai iespēja iesaistīt uh, pa, uh, kolēģus, gan arī kolēģiem piedāvāt tādu adekvātu pakalpojumu, nu, viņa ir mazinājusies. Nu, nav kompensējuma medikamenti narkoloģijā, tikai viens metadons. Jā, ir, mm -hmm tagad eh, nu, no jaunā gada beidzot nebūs eh, pacienta iemaksas, kas ir ļoti labi. Mm. Bet beidzot, Vismaz. <laughs> Bet beidzot jā, jā. jo līdz šim tas bija. Un es teiktu, nu, dažādas lietas, kuras uh, nu, ir kavējušās. Jā, un ir labi, ka būs šāds telefons, bet es domāju, ka daudz uh, vairāk būtu panākams. Un, uh, nu, ko es saprotu arī tā ārzemju pieredze, ka ļoti bieži, ļoti bieži tas pāriet uh, fondu un dažādu nu, šādu atbalsta uh, formu uh, rokās, kur līdzcilvēki palīdz līdzcilvēkiem. Un jāsaka, varbūt nu, valsts to novēro normatīvu aktu līmenī. Jo pati valsts šajā gadījumā šobrīd nu, ir ierobežota līdzekļi, lai sniegtu paplašinātu šo pakalpojumu. Un cilvēki ārstējas kaut kur. Un lēni, lēni tikai nāk un izmanto Jā. pakalpojumu, kas varētu tomēr Mūsu raidījums palīdzi. patiesībā arī tapa ar to domu, kad uh, narkoloģijai un alkoholismam vai atkarībai valsts pievērš diezgan maz uzmanības un finanses, ja? un, protams, mēs uh, neceram, ka mēs šodien uh, ar savu pārēju panāksim, kad eh, tagad nauda plūdīs tik uz narkoloģiju, ja? bet mēs sapratām, ka ir vienkārši jāsāk runāt, lai, lai valsts pilsoņi un, un, un varbūt aizies līdz, līdz valdībai, ka tā slimība ir tik tiešām neredzama, ja cilvēks nomirst ar kaut ko, tad un apakšā ir dzeršana, ja, tad tas neraksta alkoholisms, ja, nu, nu tā, ja, nu tā ir, ja, un līdz ar to atkal, ja, cilvēks nav nomiris no alkohola, jā, viņš ir nomiris tur ar kaut kādu sirdstrieku, jā. Bet patiesībā apakšā ir, nu, tas ir striek no alkoholism, jā. Un līdz ar to diagnoze atkal nav īsti precīzi, tā es negribu teikt nepareizi, bet precīzi, jā. Un līdz ar to tas alkoholisms, tai mūsu Latvijā liekas, nu, ka viņš nemaz tik traki nav, jā. Bet patiesībā visur dzer, un, un es domāju, uh, ka mēs gribam būt labklājīga valsts, bet kamēr būs tik daudz dzerošu cilvēku, daudz dzerošu cilvēku, ja, mēs nekad nebūsim labklājīga valsts. Ja. Un tagad jautājums. <laughs> un tagad jautājums. Ko jūs te, uh, sakat par anonīmiem alkoholiķiem? Es eh, gan saku, gan domāju tikai labu par to, jo šajā gadījumā arī ir eh, konkrēti pēt, pētījumi, secinājumi, ka šī programma ir efektīva un ie, ir iekļauta jebkuru, nu jāsaka tādu algoritmu, um, tehnoloģiju saturā, uh, kā, nu, um, metode, nu, drīzāk metoda, bet kā šā, šāda ārstēšanas procesa sastāvdaļa, atveseļošanās procesa sastāvdaļa. Līdz ar to nu, tas, tas ir arī mūsu, mūsu valsts tehnoloģijās un, un algoritmos, tas ir iekļauts. Un, es strādājot ar, ar klientiem, nu, pieeja ir jābūt kompleksai, jo cilvēks ir tāda, uh, nu, tāda tā kā sarežģīts puzlis, sarežģīts, uh, nu, negluži mehānisms, ja, bet uh, būtne, kurai vajadzības var ļoti atšķirties no līdzcilvēka. Līdz ar to ir svarīgi, veidojot ārstēšanas procesu, pielāgot viņa vajadzībām Uh, nu, arī šos pakalpojumus vai atvesaļošanās iespējas. Un, uh, kādam varbūt ir svarīgi skatīties arī farmakoloģijas virzienā, bet kādam ir svarīgi arī kombinēt mm -hmm. šīs pašas mhm. psihoterapijas, atbalsta grupas. Un jāsaka, kādam tie varbūt ir četri elementi, kādam varbūt tas ir viens un divi, jo mhm. viņam ir kāds cits potenciāls, kuru, jā, kurš jā. viņā ir. Bet kādam ir vajadzīgs ļoti daudz, un es, um, ne, es tikai par atbalstu šīm anonīmām grupām un kustībām uh, Eh, domāju labas lietas, jo eh, nu, es, es pieredzu, ka tas strādā. Tas strādā, mm, jā. Tas ir viss, kas par to ir jāzina. Mhm. Un šajā brīdī es varu pieteikt uh, muzikālu pārtraukumu, kurā ar mums kopā būs Laura Bicāne. Viņas balsi jau esam dzirdējuši arī iepriekšējos raidījumos, un lai skan viņas skaņdarbs ar nosaukumu Mūžam jauns, un tūdaļ esam atpakaļ. Mm-hmm. 多少记录？ Zeltītā gaismēņa, zeltītā gaismēņa, tītikā mirklēša, nagārā īsēņa, zeltītā gaismēņa, zeltītā gaismēņa. Viņš jauns, laimi svētību sagīvā. Esiet sveicināti pēc uh, burvīgās Lauras Bicānas dziesmas uh, ar nosaukumu Mūžam jauns. Ēterā atkal raidījums Tiksim skaidrībā. Mans vārds ir Toms, ar mani kopā šodien ir Andris un Andrejs un mūsu ciemiņš medicīnas doktora Ilze Maksima un um, Andrejam bija jautājums, kuru viņš jau kā pavadienu izritināja rēdījumu pirmajā daļā, varbūt tagad mēs varam jau nokļūt pie tā, ko viņš vēlējās uzzināt no Ilzes mm. kontekstā ar viņas pētniecības jomu un prakses, <laughs> ne tikai pētniecība. <laughs> nu, ņemot vērā, ka es pats uh, mācījos medicīnu, man jautājumu <laughs> būs diezgan daudz, uh, un tāda diezgan specifisku. Uh, piemēram, man vienmēr interesēja, uh, vai patiešām ir tā, ka pēc uh, cilvēkiem, kuriem ir bijusi atkarība no opiātiem, pēc tam mm, dopamīna receptori tā, tik ļoti izpostoti vai tik ļoti, var teikt, arī izlūtināti, ka izbaudīt kaut ko savu turpmāku dzīvi, attiecoties no opiātiem, palielinām vispār nebūtu iespējams. Nu, tā ir patiesība, ka cilvēks pirmkārt bieži vien jau atkal raugamies šajā biopsihosociālajā virzienā, uh, kur atkarība jau nu, tā, no narkotikām vielām attīstās ļoti agrīni. Ja mēs par atkarībām runājam kā jūtu slimību, nu, tā tas ir. Līdz ar to šī neiromediatoru, ne tikai dopamīnu, bet visu citu sistēmu iesaiste bieži vien ir tik lielā deficītā jau no ieņemšanas brīža, ka cilvēkam saskaroties dzīvē ar šo opiātu var rasties milzīga nu, pēdiņās liekot iekšā mīlestības sajūta, kā tas ir kaut kas beidzot, kas sniedz man nu, visu, pēc kā es kā cilvēks varēju ilgoties. Un e, šī sajūta ir e, nu, tāda, nu, jāsaka, visas problēmas par atkarībām slēpjās cilvēka atmiņā. Viņš pamēģina šo vielu, un viņš atcerās, ja tas trāpīs ir tur, kur bijis caurums, viņš to atcerēsies mūžīgi. Vienkārši viņš to nekad nevarēs aizmirst. Un uh, šīs atmiņas arī ir šī neiroķīmija smadzenēs, un uh, ja šī lietošana ir aizrāvusi un, uh, diemžēl, tā, tā, tā ietekme ir vēl dziļāk ierakstījusies, līdz ar to skaidrs, ka dzīvē būs maz tādu lietu, uh, kur viņš jutīs to pašu, ko viņš juta kā uz katra sadatas vai, vai pēc šīs vielas lietošanas. Un, kas ir tā, nu, jāsaka, tā nianse atveseļojoties, tas cilvēks caur atbalstu un, un nu, šīm pieejām mēģina, nu, mēģina meklēt šīs iespējas, bet uh, Nevienmēr kādam izdodas, bet nu, viņu jāsaka, var virzīt kādas citas motivācijas. Bet, nu, tas ir tas, ko es esmu dzirdējis no cilvēkiem ar, ar, ar atkarību, ar esošu remisiju. Uh, nu, Kāda šī atmiņa nu, ir palikusi, vai dzīvē kaut kas līdzīgs ir sasniedzams. Es domāju, tieši pie tā jau arī tajā skaidrībā viņš darbojās, lai mm -hmm. atrastu to vietu un varbūt lietu. Un, uh, kādreiz tas noteikti nav kaut kas viens, jo tas viens bija tas opiāts. Tātad tagad varbūt viņam jāatrod desmit lietas, kas varētu to Aiz, kaut kādā aizstāt, ziņā aizstāt. Jā. Nu, un tas ir tas, uh, nu, kas viņam būtu jāzina. Pirms viņš sāk to ceļu vai pašā ceļa sākumā, ka nu, ir kaut kas, kas iespējams nav aizsniedzams. Bet ir kādi citi ieguvumi, <laughs> kas simt procentu laimi nedabūja, bet varbūt viņš dabūs 8 pa 10. <laughs> tā, tā, tā ir laba analoģija. Jā. Nu, jā. Un tas ir no, arī ne tikai no psiholoģiskā aspekta, bet arī no fizioloģiskā. Jā, mhm. mm -hmm. jā interesanti. Jā. Un, arī no fizioloģiska aspekta lieta, kur man, man vienmēr interesēja, piemēram, Alin Kārs, kurš nemaz nebija ne daktaris, ne narkologs, ne arī psihoterapeits, bet pasaules slavens autors savam grāmatam par atkarībām, Un cilvēks, kurš ir atmetis smēķēšanu vienu dienu, smēķējot pirms tam 15 dienu. Uh, Viņš uh, savā vislavenākā grāmatā ieglies ir atmests sāsmeķiešanu, mm, aprakst tādu lietu, kā, nu, kur izklausas loģiskā, uh, bet es nezinu, vai tā patiešām ir uh, no uh, fizioloģijas puses un uh, no bioķīmijas uh, puses, kā smeķetais, pats tāds smeķetais, kurš smeķetais, dienā 4-5 paciņas, normāli, normāli nu, spēj gulēt 8-10-12 stundas, un attiecīgi nikotīna atkarība īstenība fizioloģiski izpratne tik vajā, kā pat nespēja pamudināt smetītā, vai tā patiešām ir. Es piekritīšu, ka šī uh, Alēna Kāra grāmata par smēķēšanas atmešanu ir uh, nu, arī kā viens, viena no metodēm, uh, kuru var ieteikt uh, klientam, kurš uh, varbūt īsti negrib iet pie ārsta vai, vai, vai kaut kādā ziņā mēģina startēt šajā atvesaļošanā, un tur ir daudz labu un, un svarīgu domu, uh, par to, kā attiekties vai kā sevi novērot, jo tur ir ļoti daudz šo KBT elementu. Nu, ja runājam par nikotīnu un varbūt uh, es līdz galam sapratu šo, uh, šo jautājumu un procesu, bet nikotīns ir kā psihostimulators, kurš, uh, nikotīns ir psihostimulators un līdz ar to viņa uh, potenciāls bieži vien uh, kā pozitīvs darbojas uh, cilvēku smadzenēs, kuras ir trauksmes stāvoklī. Tātad tā smēķēšana, nikotīns uh, ir ļautai trauksmei mazināties tieši tādēļ, ka viņš fokusē smadzeņu darbību, jo, ja mēs raugamies uz dažādiem psihiskiem procesiem vai saslimšanām, piemēram, gan šīs jā, hiperaktivitātes sindromu, šeit izmanto uh, psihostimulators terapijā. Un šajā gadījumā cilvēki bieži vien nikotīnu un milzīgus apmērus izmanto tādēļ, ka viņam ir šī trauksme. Un vai es, uh, ja pareizi sapratu, tad uh, šim cilvēkam, kurš tik daudz smēķē, viņš guļ. Pareizi tā, jā, tā, jā. Tas nozīmē, ka viņš guļ tādēļ, ka nu, šis psihostimulators ļauj viņam justies mierīgāk. Nu, Mm -hmm. Bet tā nav ārstēšanas metode. Tā ir pašārstēšanās ar milzīgu tādu kaitniecisku efektu uh, citām orgānu sistēmām un tā tālāk. Un te jau ne, netiek risināts uh, pamatelements, no nu, kā tad viņam ir šī trauksme. Un te jau mēs atkal varam, nu, jāsaka tā, doties uh, izpētē un atpakaļ gaitā, jo uh, tā, tā atkarību rašanās iemesls un devu augšana, vai tā ir uh, par cigaretēm runā, vai par alkoholu, vai narkotikām, tā um, deva auga, jo nu, veido šis pieprasījums, pieprasījums kuru, nu, kurš stimulē pats sevi, ja? nu, tāds aburtais loks veidojās. Bet um, nu, tās, tās devas tiešām auga atbilstoši tam, ko, kā cilvēks jūtās, kas ar viņu notiek. Jā. Jā, un starp citu, arī man, uh, man vienmēr uh, ļoti interesē tāda lieta, ka, nu, cik uh, es zinu, no alkoholizms tā ne tikai psihiska, bet arī ar laiku palika par fizisku atkarību, tāda ziņa, ka etanols mūsu ķermeņa tiek izstrādāts un uh, Tik līdz pietikoši ilgi tās uh, ienāk no ārpuses, tad pakāpeniski uh, teiksim, tā etanola bas, uh, ražošana ķermeņa apstājas. Un, uh, ja tā patiešām ir, man, man vienmēr interesē, kā pēc alkoholizma, nu, neteiksim, ārstēšana, bet ilgtermiņa remīsija uh, atgriežas tā etanola izstrādāšanā pati, pati organizma? Nu, tas, ka mūsu kuģzana traktā varētu veidoties dažādi procesi, kuri var radīt šo etanola līmeni, nu, tomēr gluži nav salīdzināmi ar to, kas veidojas, ja cilvēks lieto nu, jāsaka, šo, nu, vielu no ārpuses. Un te, uh, Eh, manuprāt, eh, nu, kā lai pasaka, eh, šeit atkarība jau veidojās un attīstās negluži no tā, ka cilvēkam ir kādi šie iekšējie līmeņi, bet no tā, ka vielas koncentrācijā ietekmē dažādas ķermeņa šūnas, tā skaitā smadzeņu un visu citu orgānu šūnas, radot tātad pielikumu arī fiziskām un veselības problēmām. Bet uh, šis apjoms un intensitāte no sākotnējās psiholoģiskās atkarības caur ne neiromediatoriem tomēr rada arī neatgriezeniskas tādas transkripcijas šajos baudas centros smadzeņu šūnās. Un te ir, nu, jāsaka, šī Nu, tā, tā veidojās jau arī šī fiziskā piesaiste uh, vielai, vielai, kura tiek identificēta kā uh, nu, ātrākais ceļš justies labi un arī uh, ko ar to visu darīt. Nu, jā, jo cilvēks, ja viņš nonāk remisijas stāvoklī, principā šī slimība apstājās punktā. Jā, viņa dzīves kvalitāte varbūt iet uz augšu, un nu, noteikti iet uz augšu, jā. Mm -hmm. uh, vai, vai viņš eh, atveseļojas citā veidā, bet principā šis, eh, nu, jāsaka, uh, traucējums kā monstrs, viņš tiek uh, ierobežots, bet uh, viņa forma vai, vai iespēja turpināt attīstīties, nu, diemžēl, nu, viņa paliek. Viņa paliek, un šī, uh, kas varbūt um, nu, negluži, um, negluži šī uh, fona, nu, vai gramošanas trakta alkohols ir tas, kas var provocēt cilvēka tieksmi. Tā tieksme ir kaut kas, uh, nu, tāds šī baudas centra formējums un principā slimības viens no simptomiem, kā automātiskā doma, tieksme, ka man vajadzētu iedzert vai, ja es esmu ilgstoši atturībā, nu kāpēc gan ne, es esmu to pelnījis vai esmu noguris, nu tā, tās domas, kurš šis mm. KBT arī veidojās, viņš, nu, tās domas tik ātri izveidojas un es mēdzu salīdzināt to ar tādu kā uh, spama vēstuli mūsu darba datorā, kur atnāk šis mega solījums, ka atkal viss būs labi. Ir atkal nu, ir vecstētiņš Āfrikā, kur tikai atver šo failu, lejuplādē un, un, un būs laimīgs. Uh, nu, būtībā šī, šis alkohols to ir transformējis smadzenēs, un viņš ik pa laikam, <laughs> ja tas monstriņš ģenerē šos spama vēstulītes, kurām ir svarīgi nenoticēt. Un, nu, tā var nu, vienkāršā veidā skaidrot un saprast, kas notiek. Jo bieži vien tieksme ir kaut kas, par ko varbūt cilvēks var baidīties, tirgoties, ja viņš ir atturībā, bet ar viņu notiek vēl šis process, nu, ka tā doma pēkšņi ienāk un kas tas ir. Tā atkal mana vaina, ko es izdarīju nepareizi, bet īstenībā nekas nav izdarīts nepareizi. Vienkārši šis elements, kas ir izveidojis galvā, viņš ģenerē šo, šo signālu. Uh, Eh, un, eh, un parasti provokācija biežāk saistīta nevis varbūt ar šo alkohola nu, kaut kādu līmeni, nu, produktiem, kurus tēd, bet drīzāk no uh, eh, trigeriem vai izsaucēju notikumiem dzīvē, kas var izsaukt kādu vainas sajūtu, kaunu, izmisumu, bailes, um, jebko, kas ir sāpīgs, jebkas, kas asociējas ar to, kāpēc viņš vispār kaut ko tādu sāka. Un tad nu, kādreiz notiek nu, tas nevēlamais, notiek recidīvs, kas savā ziņā pie hroniskas slimības ir normāli. Mums tam ir kaut kādā ziņā jāgatavojas, ka tas ir iespējams. Mēs to negaidām, bet darbojamies, lai tas nenotiktu, bet tas notiek. Nu, tam var atrast skaidrojumu, vai tam var kaut kādā ziņā to var, var izpētīt. Bet var sākt atkal no sākuma tas ir kaut kas, par ko par šo slimību, manuprāt, ir jāzina, ka pagātne man māca, bet nu, pagātnē es parādu neatdošu. Es varu dzīvot šodien, un no šodienas tad noteikti to, kas ar mani notiks rīt. Amen. amen. <laughs> Paldies, Ilze. Nu, tas ir gan amen no mūsu ticības valodas, gan arī nu, kā tiešām apstiprinājums tam, jo tiešām tas ir ļoti vērtīgi, tīpaši šie, tas, ka mums ir jādzīvo šodien un pa, pagātnē ir sava vieta, un tīpaši jau tad, ja mums uh, viņa tur aiz, aiz stērbeles un nelaiž mūs vaļā, tad, tad nu, nu, no viņas ir jātiek prom. Paldies Ilzai Maksimai, medicīnas doktorei un narkoloģei. Um, ar mani kopā šajā raidījumā tiksim skaidrībā bija Andris, sakiet tā, A tā, tā, tā. Un Andrejs arī saka tā. Lai visiem būs labs šis vakars. Jā, un lai labs miegs, starp citu tā laba tēma, ko mēs noteikti kādreiz arī varētu parunāt. Paldies Ilzai Maksimai un tiekamies nākamreiz. Visu labu! Paldies, visu labu!